Tad iepazīsimies eh, ar trešo gada uh, eh, uniku un... un <laughs> Mani sauc Roberts, mani sauc Roberts. Roberts un? Aija. Un no kurienes esat? Rīga. No Rīgas. Abi divi? Nē, es esmu no Pāces, kas ir aiz Bauskas. Aha, un, un, un šeit satiekamies uz ceļa, eh, kas ved uz Stoļerovu. Jā. Kā tas nākas? kādas nāks. Nu, katram ir savas atkarības un tikumi, un tā es esmu saindējusies ar svētceļojumiem, un tā man tas gads ir no svētceļiem uz svētceļojumu. Šis ir mans jaunais gads. Restarts. Un kurā reizē jau es saprotu, jau kādu laiciņu. Tik ja? ilgi nedzīvoju. <laughs> Nezinu, tie desmitiem gadu desmitiem. Es parasti prasu, kas motivēja tos desmitus gadus? Motivācija, nu tā ir gara vēsture. Es pirmo, nu labi, man tagad ir Rīt būs 59, bet es no 28 gadu vecuma gāju. Bet es sajūtu prātā 28 gadu vecumā par tēmu um, dzīves jēga, bet tas bija nopietni. Es veselu dienu lobīju ķiršus. Jūs zināt, ka kaut ko dara laukos aptēm, tad ir, a, tik tuvu jātur, jā? <laughs> nu, nu, jā. À, tu visu dienu darbojies monotonī, neko nedari, bet tev galva strādā vāra, vāra, vāra. Un tad es sāku domāt, um, prieš kā mēs dzīvojam, ja mēs tāpat nomirstam. Un es astoņas stundas tīrīju tos ķiršus, un es tiku līdz tādam stāvoklim, ka es skatījos uz savu tēvu, uh, un raudāju, jo viņš jau bija vecs, viņam jānomirst. Man bija mazi bērni, kaut 5, 6 gadi skatījos uz viņiem, kāpēc viņi piedzima, jo viņiem būs jānomirst. Tad es apstājos uz pulksteni un es saprotu, tu skaties uz pulksteni, bet jebkurš var skatīties uz pulksteni. Un nu, to mehānisko, kā nu, tas laika rādis iet, un tas viss mūs tuvina kam – Viņš tam ir neveselīgi, ej, parunāties. <laughs> Viņš nav nobriedis. <laughs> viņš, mans mazdēls, viņš var to piedzīvot, un tas gan smagi. Nu, jā, un tad es Varam baidījos. jā, nē, Robert, nopietni. Un um, e, man bija nāves bailes, es to raksturotu. Un tas bija 94. gads. Vispār jau Latvijā nu, tas bija tāds pasmaks laiks. Nu tā, Un tas bija mans pirmais svētceļojums. Tā kā jēgas meklējums. Jā, jā. Nu, es tur pamēģināju ar ārstiem. Nu, bet tad nebija nu, tā laika attīstīta tā psiholoģija un visa psihoterapija. Kaut kāda zāles dzēra, palika vēl dīvaināka. Un tad aizgāju svētceļojumā jā, ar Dominikāņiem. No ah, un, un, un tāpēc ir eh, šeit ar, <laughs> ar tēvu eh, Vladimiru jau. Nu, jā, nē, nu tad gāja laiks, nu, nu tur es gan daudz es atceļojumos. Ar visiem saviem bērniem četriem, un tagad jau ar mazdēlu. Bet, mhm. eh, bet kas, kas notika tajā svētceļojumā, kad nevajadzēja vairāk zāles vai vēl kaut ko? <laughs> Ziniet, nu tas nu katram cilvēkam nu, ļoti personiski. Nu, nekas īpašs tajā svētceļojumā, es negribētu teikt, nu, kaut kādi brīnumi notika, bet nu, kaut kāds miers iestājās. Grūti pateikt. Paļāvība. Jā, nu, nu kad tu saproti, nu, Nu, kam, kam vispār dzīvē ir vērtība? Ja? Nu, vērtība ir šim brīdim, kad mēs te stāvam uz ceļa, sēņu lietus līst, varam kustēties. Nu, šim brīdim ir un, un, un tad man tā lēnām nāca tāda atziņa, ka Dievs mūs nav radījis. Es nu, esmu precietēji tajā visā kompānijā, kas akcentē ciešanas. Uh, Un tad es domāju, ka jādzīvo tā, nu, lai dievam ir interesanti. Un tā es apmēram arī dzīvoju, lai viņam ir prieks par tevi. Un tā. Nē, tas izklausās ļoti labi. Bet, bet tad varbūt tās varat arī pastāstīt, un, un kā jūs to prieku dzīvojat tagad, tādā es... gadījumā. Nav jau tas tikai svētceļojums. Nu, nē, nē, nu, man ir ļoti plašs diapazons, ļoti plašs. Es daudz ceļoju. Uh, es varbūt esmu klaidonis. Tad bija tāds posms dzīvē, kad es nodarbojos ar daivingu, jo, ziniet, tā vispār tā dieva pasaule ir tik skaista, nu, un arī tas, ko mums zem ūdens, visas tās izjūtas, ko redz, ja, nodarbojoties ar to daivingu un kalnos kāpt, nu, mums ir milzīgi daudz iespēju, milzīgi daudz iespēju, un vienkārši jāļaujas katram piedāvājumam un, nu, tā teikt, paļāvības dievas nezinu. Ko darīt, ja, ja ir cilvēki, kas tā kā um, saka, nu, kad E, e man ir bail. <laughs> Man, man vienkārši bail. Man bail. <laughs> Jā, <laughs> jūs zināt, katra reize, kad e, es varbūt neesmu tik pārliecinošs divers, man katra reize, kad jāuzliek nu, tas regulators mutē un jāspēr kāja un jālec tajā jūrā, un tad tev tur apmāca, kādas tādas briesmas var būt. Nu, man ir šausmīgas bailes to izdarīt, bet tagad, kad tu esi ūdenī, ziniet, tas ir tā, es vienmēr domāju nu, pie lielām bailēm tādām un izaicinājumiem, e, kad Dievs tāpat zina, kas ar mani notiks. Un es ar paļāvību vienkārši baudu to. Nu, es ļaujos tam. Nu, tas ir mirklis. Vienkārši paspēr, izdari kustību un viss notiksies. Un tas ir brīnišķīgi. <laughs> Nē, nu, tas arī izklausās tā, man, jo es nekad personīgi nesmu ne diving, nekādas tādas ekstrēmas, kā teikt, sporta veidus, yeah. ko eh, uh, darījis. Varbūt tās baiļu <laughs> dēļ, es nezinu. Bet tas arguments, ka nu, tāpat tās taču pienāk vienā <laughs> brīdī, gals izbaudi to. nē, nē, nu, protams. Nē, nu, kā lai saka, man jau ir tik daudz gadu, un es tik daudz visu, ko esmu lasījis, un es skatījos, nu, jau 90. gados. Um, Ojarvāt, nu, bija katoļu ģimnāzijā, bija klosters, un tur bija arī klostermās kaut kāds, un vienai klostermāsai prasa, nu, kāds viņas dzīves mērķis, un viņa tā apstāsta, viņa saka, debesis. Es domāju, kaut kāda traka tāda, nu, fanātiķa vai kas, nu kā, viņi saka, nu, mans mērķis debesis, nu, un ja cilvēks ir patiesi ticīgs, nu, nu, mēs dzīvojam, lai nomirtu. Es atgriežos pie tā sākuma. Nu, un, ja mēs patiešām esam ticīgi, kas mūs sagaida debesis, kas var būt skaistāks par šo, kas var būt skaistāks. Nu, tieši tik vienkārši. Mani pat uh, aizkustināja. <laughs> Nē, bet tas ir uh, nu, katram personiski. Nu, nav tā, ka man nav bailes. Nu, protams, ir, bet nu, kā pārvarēt? nu, to jā. Bet dzīvojam priekš miršanas, tas arī drusku izplaustā. Nē, nu. <laughs> Vai tiešām? <laughs> Nē, nu, nu, vēl es domāju, nu, nu, es nedomāju, nu, tā kā dievam laiks nav, jā. Tad, tad patiesībā, nu, mēs nezinām, cik mums laiks ir iedots, tāpēc šī tagadne ir jāpiepilda. Nu, jā un to arī bērniem. Es saprotu, esat debuši, debusi un, un tagad mazdēlam. kur... ma, ma, es mazdēlu aizsūtīju prom, jo viņam tā miršanas tēma arī ir aktuāla. Manai vecākai meitai, kas gāja svētceļojumos, arī tas ir aktuāli, jo viņai bija tāds mirklis, kad viņa gāja 11. klasē, Un uh, viņu pēc skolas, viņas klases biedru, uh, viņi tikā skolā, atvadījās. Un pēc pusstundas mēs braucam mājās, un mēs redzam viņu mirušu uz ceļa, jo traktors notriec viņu brauca ar moci. Un, un nu, tas bija milzīgs trieciens visiem. Un, nu, katram šis jāizdzīvo. Tas ir ļoti personiski, un tas nav viegli. Mm. Tas nav tik viegli, nu, kā es stāstu, bet katram cilvēkam ar to jātiek galā. Jo nu, kā tu par kaut ko tādu vari e, pastāstīt tā, lai <laughs> tas cilvēks arī mani, e, saņem to tikai, protams, piedzīvojot. Bet jārunā arī man šķiet ir par tādām lietām. Jūs ja, zināt, pirmajos svētceļojumos es, nu, kā mans. Um, papucītis ir no aglonas, un es arī nu, tai sociālismu laikā vienmēr man ģimeni praktizējusi. Es, es nezinu, nu, kā stāsta, ka tur neļauj baznīcās iet vai tā tālāk. Mūsu ģimene nu, vienmēr gāja, visi nu, bija ticīgi, visus kristīja, laulāja, bet es, kā lai saka, es tur biju, bet nebija ļoti ticīgi. Nu, nu tā nu, pēc būtības. Un, uh, pirmā svētdienā es eju pa ceļu, un es prasu priesterim, kā tas nākas. Nu, es esmu gudrs, es esmu izglītots, man ir izglītība, es tur esmu praktizējusi. Man tur ir uh, gudri rādi, <laughs> priesteri ģimenē un tā tālāk. Bet kāpēc nu, es redzu uz ceļa, nu, iet, nu, labi, nav smuki teikt, bombas, bet nu, cilvēks Es negribu lietot šo vārdu pagrims, bet, nu, viņš tā kā ar alkoholu problēmas vēl, bet, eh, nu, pie krusta, nu, mamats, es redzu, cik viņš patiesi lūdzas, nu, cik viņš ir patiesi, un es redzu, ka viņam ir tas, kas nav man ar visu manu gudrību. Un tas priesteris pateica tādu lietu, kad <laughs> nē, tas nē, ka ticība, <laughs> ka ticība, nu, ka Dievs katram mums dod, nu, tās dāvanas piedzimstot, ja, un arī ticība, nu, nav nekas tāds, ko mēs varam iegūt, Nu, tikai tur var, es katru dienu noskaitīšu piecas lūkšanas, un es būšu ticīgs. Ja? Nu, tā sirdī ticīgs patiesi, ka tā ir dieva dāvana. Un viņš saka, ah, tev viņa vienkārši nav iedalīta. Bet tas nenozīmē, ka tu to nevarēsi saņemt. Nu, vispār jā, dzīves jā. ceļā. Nu, es... Bet tas izklausās, kad jūs tā kā sākumā viņa nebija jums dota šī dāvana, bet tagad tā kā ir iedota. Es nezinu līdz galam vēl. Es nezinu, kā ir Es pateikšu pēc tam no debesīm. <laughs> Kad es būšu debesīs, tad es zināšu. Bet, nu jā, bet tas mērķis ir. Man šausmīgi kaitina par tām smilšu saujām un vielām smiltīm. Es jau esmu mm, visiem darbu kolēģiem iemācījusies, ka jāsaka, un mūžīgi dzīvošanu. <laughs> Lai beidz ņemties ar tām smiltīm. <laughs> nu, tā kaut kā. Nu, sirsnīgs paldies par šo sarunu. Es domāju, radījuma arī klausītāji arī iedvesmot, aizkustināti varbūt tā, tā kā es e, šajā brīdī klausoties. A, kā ir ar mazdēlu? Oi, viņš ir ceļā. Viņš ir ceļā. E, es domāju, ka vispār bērniem šobrīd ir ļoti grūti, jo ir pa daudz informācijas, pa daudz. Nē, nevar to visu apstrādāt. Bet nu, katram savs ceļš. Nevar. Katram tiešām savs. Kā ir tev pašam patīk iet? Nu, tā vidēji. Kā kuru dienu? No kā tas ir atkarīgs? No ilguma. Bet eh, kājas eh, smiltis netiek kurpēs iekšā, un tad, tad arī var iet, ja? Tad tikai garums. Jā. Ja par garu, tad apnīk, ja? Jā. Un kā ir, tad pats izvēlējies nākt, vai vecmāmiņa tomēr lika? <laughs> Nu, pats izvēlējos. Neskatoties to, ka nezinu, cik garš būs. Jā. No nu, skaidrs. Ar, ar ko nodarbojies? Mācies droši vien, ja kurā klasē? Otrajā. Un kā ir patīk? Jā. Un kas tev patīk tajā otrajā klasē? Matemātika. Oh, tā ir tāds matemātiķis aug, ja? Mm -hmm. Un kā patīk šeit ar grupu cilvēkiem? Nu, forši draugus var iepazīt jaunus. Tas ir laikam tas, ko arī visvairāk nu, iegūsti šajā ceļā. Vai šis ir pirmais tev? Nē, trešais. Un daudz draugu jau ir. Jā. Vai tu ieteiktu arī citiem iet, lai iegūtu draugus vai kādu citu labumu? Jā, ieteiktu. Sirsnīgs paldies par sarunu. Likšu mierā šajā brīdī jūs. <laughs> Meklēšu nākošos svētceļniekus, ar kuriem varam nedaudz aprunāties un Varbūt tas ir kaut ko jaunu <laughs> mācīties un iedvesmoties. Paldies! Paldies jums! Paldies jums jā.